sur elle j'ai impacté Dans son crâne on est deux Ma quiche taille compactée J'ai aucun billet bleu J'ai des flashbacks Nous de tard la night Des flashbacks Nous de quand on ride Je sais même pas si je serai là demain Mais je que demain j'ai des soins à faire elle ressasse tout mon passé, voit que du sale donc je sais qu'elle a le démon Et quand je vois la route qui m'est tracée, dans ces moments là je vois la lumière Les problèmes je les accumule, j'ai poids sur le dos mais je sais qu'il faut témoin en, petite tenue, ton joli collant, défile au télo, défile en talon. ok, je suis high, j'ai bu, j'arrache le collant, dans les poumons, je sur elle, j'ai impacté, dans son crâne on est deux, ma quiche taille compactée, j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, nous deux tard la night quand on ride moi sur elle j'ai impacté Dans son crâne on est deux Ma quiche taille est compactée J'ai aucun billet bleu J'ai des flashbacks Nous de tard la night Des flashbacks Nous deux quand on ride T'es pas mon essentiel je te fais du sale ma belle Jamais tu pourras me rendre amoureux Et c'est pas la peine Je meurs couleur ébène Autant que quand je touche ma paye rappelle, elle repart avec une attelle. Je ferai si je le promets, baby, je peux plus ralentir. Je peux plus ralentir, je peux plus eh, ralentir. Je suis broliqué dans l'appartement, ben je peux pas mentir. Ben je peux pas mentir, ben je peux pas mentir. En, petite tenue, ton joli collant, défile au télo, défile en talon. ok, je suis high, j'ai bu, j'arrache le collant dans les poumons Je sur elle j'ai impacté Dans son crâne on est deux Ma quiche taille compactée J'ai aucun billet bleu J'ai des flashbacks Nous de tard la Des flashbacks Nous de quand on ride Ouais sur elle j'ai impacté Dans son crâne on est deux Ma quiche taille compactée J'ai aucun billet bleu J'ai des flashbacks Nous de tard la Des flashbacks Nous de quand on ride